Luka simwari didi Eden balde Cesar Augusta yamiri yo bindital wadi e der leydi he fof ko nden wonno bindital gadanal hawri ko e gorneragal kirinyus e diwan siri yimbi fof njahi windito yaade goto fof wurmo men Yusuf ne ummi Nazaret e diwan Galile ngam yahdi sari Daoud wiitende Bethlehem e diwan Yude ngati o jeeya ko e suudu daawuudu e leñol mum o yahwinde to yaadi toon kanko e mariyama jam jama makko tawi ko cowiiɗo nde ɓe ngoni toon nde saha mo mariyama foti heɓtaade o yonti o afi ɓiɗɗo gorko o soomi ɗum o lilni ɗum e nder jaɓnirgal sabu ɓe keƴaani e jippude he e oon nokku aynaaɓe en mbaalatno aynude orli mumen e ladde he malayka joomiraaɗo feeñani ɓe darje jomiraɗo o yayni e dow maɓɓe kulol mawgol jaggi ɓe kono malayika o wiɓe woto kule ngati garmi ko haalande on kabaru moƴƴo jogorɗo addande leñol ngol fof weltare mawde on jibinama hande e nder saare dawuda en he dandowo gooto ko kanko woni almasihu jomiraɗo o ɗum ɗo ma wonan on maande ma on taw tigguyel keccel ina sooma ina lelna e jamnirgal ɗon e ɗon jamanu malaikaji goɗɗi ummi dow asman yenti e gadan o woni e yettude allah ina wiya nden malaikaji ɗi goppiɓe ɗon fayde dow asman aynaɓe ɓe goni e wiyandirde e koye mumen wadde jehen ha betlehem ƴeewen ko kewi ko joomiraaɗo o anndini en ko ɓe keñi ɓe njahi nde ɓe njetti ɓe tawi toon mariyama e yusufu e tigguyel ngel ina lelna e nder jamnirgal nden ɓe njiyi ɓe kabri ko ɓe mbiya e maggel ko kaawisu jaggi denndaangal nannooɓe haala maɓɓe kono mariyama en moftuno ɗen geɗe fof e ɓernde mum kadi en miijitonoɗe caggal ɗum aynaaɓe ɓe dutti ina mawnina allah ina njetta ɗum sababu ne dendangal ko nani ko e ko njiiko sabu fof laatori kono malayka o wiirononi balɗe jeetati caggal jibineede makko o ɓurnina o inira yeesu indi nde malayka o wiino gila mariyama ɓamaani taw reedu nde nde saha mo ɓe poti laɓɓineede o yonti no sari muusa o wiiri ɗum ni jinnaaɓe makko nawimo yerusalem ngam rokkudemo joomiraaɗo o sabu ko ni windira e sahi joomiraaɗo he afa gorko fof yo joñane joomiraaɗo o wondude ngam waɗde sadak kirsuteeɗo nosari joomiraaɗo o yamirini hono pooli ɗiɗi walla coppi ɗiɗi pooli ndeke gorko gooto ina wonno yerusalem ina wiye siméyon on ko gorko peewɗo joom nunɗal omo fadno momtowo gonɗi israil o ruhu ceniiɗo o ina wonno e makko ruhu ceniiɗo o andaninomo o maayata taw o yiyaani almasihu joomiraaɗo o ruuh o duñima naatnima e nder galle allah he nde jinnaɓe ɓe gaddi cukalel ngel hono yeesu gam waɗande ɗum ko sari o yamiri ko simeyon ƴettigel e juuɗe mum woni e yettude allah ina wiya joomiraɗo fodore ma timmi ɗal han kadi maccuɗo ma maaya e dow jam gati mi yiiri guite am danndore ma nde pewjuɗa e yeeso leƴƴi fof annore lernore dowlaji teddinore israel leñol ma ko haalateno e maggel ko haawi yumma maggel e baaba maggel simeyon downiɓe wi mariyama yumma maggel ngel ɗo cukalel ardi ko liɓde heewɓe e umminde heewɓe e nder israel ko ngel maande jogorɗe jibinde salaare beele miijoji cuuɗiɗi e ɓerɗe kewɗe ina peeña an e hoore ma ma mette nge ɓernde ma no silama ni annebi deɓo biyeteɗo ana ina wonno ɗon kadi ko ɓi fenwel jeyaɗe e suuda asere o naywino no feewi caggal nde o wuurde e joom galle makko cuddunoɗoma o duuɓi jeeɗiɗi joom galle o maayi o heddi e ndiwaagu o yahatanno ko duuɓi capanɗe jeetati e nayyi o yaltatani galle allah o komo rewiratno joomiraaɗo o koorko e ñaagonde jamma e ñalawma e oon waktu o ari kanko ne o woni e yettude allah omo harɗo ɗamninooɓe coottiigo yerusalem ɓe fof kabaaru cukalel ngel ndeen ɓe mbaɗii fof no sarii joomiraaɗo wiiri ni ɓe nduttii wuro maɓɓe hono nasaret e diiwaano galile cukalel ngel ina mawna tan ina ɓeydo semmbalindi e dow ko heewata hakkille koo kadi moƴƴere allah huuri e maggel hitaande fof jinnaaɓe makko ina ŋabbita no yerusalem mawninoyde kew danndore ngu nde o dañi duuɓi sappo e ɗiɗi ɓe njehi toon no ɓe ngoowi waɗde ni ɓe nawarimo ndeen kewngu gasi ɓe pokkiti ɓe kooti ndeke ɓe tinaani yeeso heddii ko yerusalem ɓe cikkatnoo ko omono soomi e yahdiiɓe maɓɓe hee ɓe njehi ñalawma no wuurono ɓe kattaakemo caggal ɗum ɓe ngoni e yiilaademo e nder kureeji maɓɓe e sehlaaɓe maɓɓe kono nden ɓe jeyanimo ɓe dutti yerusalem yiilu yaademo balɗe tati caggal mum ɓe tawimo e nder galle allah he omo jooɗi e hakkude jenginoɓe omo heɗo ɗumen omo namno ɗumen heɗotoɓen ɓe foof naji sababude hakkillantaago makko e jaaba wuli makko nde jinnaɓe makko ɓe jiimo najoore jaggi ɗumen yumo makko wiimo ɓingelam hooli sababu aɗa waɗa min ko wayni min e baaba ma fof min jiilorimama fayre o jaabi o wii holikko waɗi holon jiilomi mata won ganda pottumi wonde ko e galle baabam kono ɓe paamani haala ko haalaniɓe ka caggal ɗum o hoodi e maɓɓe ɓe payi nasaret o ɗoftiɓe yumo makko ina moftuno ɗen geɗe fof e ɓernde mum yeeso woni e ɓamtade to bange hakkilantaago to bange darde te ina welno Allah e yimɓe fof